Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I. Ponadto. And. Furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I co więcej. And, moreover. I ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I co więcej. And. Moreover. I ponadto. And furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc, dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I ponadto. And furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I co więcej. And, moreover. I ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I co więcej. And, moreover. I ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I co więcej. And. Moreover. I ponadto. And furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I co więcej. And, moreover. I ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I co więcej. And. Moreover. I ponadto. And furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And. Moreover. I ponadto. And furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I co więcej. And, moreover. I ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak but, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również, dodatkowo. Also, in addition. Z drugiej strony, odwrotnie. On the other hand, conversely. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So. Consequently. Ale. Jednakże. But. However. Ale. Niemniej jednak. But. Nevertheless. I. Co więcej. And moreover i ponadto and furthermore również dodatkowo also in addition z drugiej strony odwrotnie on the other hand conversely w przeciwieństwie w przeciwieństwie in contrast by contrast więc dlatego So, therefore. Więc, konsekwentnie. So, consequently. Ale, jednakże. But, however. Ale, niemniej jednak. But, nevertheless. I, co więcej. And, moreover. I, ponadto. And, furthermore. Również. Dodatkowo. Also. In addition. Z drugiej strony. Odwrotnie. On the other hand. Conversely. W przeciwieństwie. W przeciwieństwie. In contrast. By contrast. Więc. Dlatego. So. Therefore. Więc. Konsekwentnie. So, consequently,